Ծրագիրը նոր չէ, այն գործում է արդեն 3 տարի։ Գյուղատնտեսության նախարարի առաջին տեղակալ Տիգրան Արստամյանը պարզաբանում է, որ յուրաքանչյուր տարի այն նորից ներկայացվում է կառավարության հաստատմանը բյուջեով նախատեսված գումարի սահմաններում։ Այս անգամ որոշումը հաստատվել է ծրագրային որոշ փոփոխություններով։ Վերանորոգման, վերակառուցման այդ շեմերն էլ են բարձրացել, դրանից բացի մինչև այս տարի հաստորեն պետության կողմից սուբսիդավորվում էր 50%-ը, իսկ քանի որ շինարարությունը իրականացվել լինելու է կազմակերպությունների կողմից, բարձր որ նաև արժեքի աճա լինելու այդ պատճառով որոշվել է այս տարի 60% սուբսիդավորվելու է պետության կողմից, 40%-ը ֆերմերի կողմից, ասինքն որ เป զի էլի ֆերմերի բերը թեթևացվի։ Այս տարի ծրագրում կատարել ենք փոփոխություն, որով նախատեսում է շինարարությունը իրականացնել հայտատուի կողմից ընտրված լիցենզավորված իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ միջոցով։ Ավելի པարզ շինարարական մասնագիտացված կառույցի կողմից Ինչու, որովհետև այս տարիների ընթացքում քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ նախագծային որոշակի շեղումներով է իրականացվել աշխատանքը, բարձաբանում է գյուղնախարարի տեղակալը։ Սուբսիդավորման մեծացումը գուցե որոշակի բեռ է պետության վրա, քանի որ կմեծանա ծրագրի ինքնարժեքը, բայց դա հիմնավորվում է նրանով, որ այսպես կարողանում են որակի վերահսկողություն իրականացնել։ Իհարկե ինքնարժեք թող 20%-ով ասենք աճում է, բայց մենք ավելի շատ ուշադրություն կան որակի, որակի, որտեղ շինարարությունը դա մի օրվա համար չէ, այլ ֆերման կառուցում են երկար տարիներ օգտագործելու համար Ըստ որոշման սահմանված սուբսիդավորմանը հավակնող շահառուների կողմից ներկայացված ծրագրի արժեքը չպետք է գերազանցի 40 միլիոն դրամը սպանդանոցների, անասնաբուծական մթերքների, հումքի վերամշակման արտադրամասերի, անասնաշենքերի, ձկնաբուծարանների կամ խեցգետնաբուծարանների, սնկանոցների կառուցման դեպքում, 20 միլիոն դրամը վերակառուցման դեպքում, 15 միլիոն դրամը վերանորոգման դեպքում։ Փոփոխությունները նաև միտված են ծրագրի նպատակայնությունը վերահսկելուն, ասում են նախարարի տեղակալը։ Խախտումների եւ կեղծ տեղեկատվության ի հայտ գալու դեպքում հայտատուն օրենքով սահմանված կարգով կենթարկվի պատասխանատվության, զգուշացնում է։ Նշենք նաեւ, որ այն հայտատունները, որոնք օգտվում են նշված ծրագրից, պայմանագրի համապատասխան, եթե 7 տարի չեն նպատակային չեն օգտագործում այդ շենքը, չեն զբաղվում անասնապահությամբ, ապա այդ չկատարած ժամանակահատվածին համապատասխան սուբսիդավորման գումարները ենթակա են վերա վերադարձման պետական բյուջե։ Փոփոխությունները, որ կատարվել են այս ծրագրում, ինքնանպատակ չեն։ Հաշվի առնվել անցած տարիների փորձը, ասում է մեր զրուցակիցը։ Գուցե ֆերմերների համար այն որոշակի դժվարություններ հարուցի այն իմաստով, որ չեն կարող սուբսիդավորմանը հավակնել նրանք, ովքեր նախնական կապիտալ չունեն, քանի որ սուբսիդավորումը կատարվելու է աշխատանքները ավարտելուց եւ գերատեսչության կողմից դրական եզրակացություն ստանալուց հետո, բայց դա համարում է ծրագրի արդյունավետության ապահովման հիմնական երաշխիքը։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։